широкому розумінні слова цивільна правоздатність це здатність громадянина набувати права і приймати на себе обов'язки, котрі відносяться до різноманітних галузей прав конституційного, адміністративного, сімейного тощо. В вузькому розумінню під правоздатністю розуміється здатність особи бути суб'єктом прав і обов'язків лише у сфері цивільного права. Права здатність у громадян України виникає з дня народження і припиняється зі смертю. Для юридичної особи вона виникає а. З моменту затвердження статуту або положення, б. З моменту видання компетентними органами постанови про утворення. В. З моменту реєстрації статуту, якщо він підлягає реєстрації. Припиняється А. З моменту ліквідації юридичної особи. Б. З моменту реорганізації злиття поділу приєднання. Дієздатність це здатність особи своїми діями набувати і здійснювати суб'єктивні права та юридичні обов'язки. Для фізичних осіб у повному обсязі цивільна правова дієздатність виникає по досягненні 18 років при одруженні з моменту одруження. Ніхто не має права без законних підстав обмежити особу в дієздатності не наділяються дієздатністю неповнолітні в повному обсязі віком від 15 до 18 років. Вони вправі укладати угоди за згодою батьків, усиновителів або піклувальників. Проте вони вправі учиняти самостійно згідно зі статтею 13 ЦК Україну дрібні побутові угоди, розпоряджатися своєю заробітною платою, стипендією, здійснювати авторські або винахідницькі права на свої твори, винаходи. Раціоналізаторські пропозиції і промислові зразки, права на свої відкриття, але при наявності достатніх підстав орган опіки і піклування може обмежити їх в праві самостійно розпоряджатися своєю заробітною платнею або стипендією. Неповнолітні, що не досягли 15 років, самі угоди, крім внесення вкладів, не можуть укладати. За них це можуть робити батьки, усиновителі чи опікуни. Обмеження дієздатності може мати місце тільки за рішенням суду у випадках, передбачених законом. Особа також може бути визнана судом недієздатною, якщо протягом року особа відсутня в постійному місці проживання і про неї нема ніяких відомостей, то суд може визнати таку особу безвісно відсутньою. Якщо на протязі трьох років немає відомостей про її перебування, а якщо вона пропала без вісті або за обставин, що загрожували смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, протягом шести місяців може бути визнана померлою. Глава 31. Захист прав власності. Захист права власності здійснюється в позовному порядку судом, арбітражним судом, третейським судом, а у випадках, передбачених законодавством, також товариським судами, професійними спілками та іншими громадськими об'єднаннями. Стаття 6 ЦК України. Для захисту права власності застосовуються майново-правові і зобов'язально правові позови. До майново-правових відносяться.